Muslimanski susreti Bihać Užim 2010-2011 يا زهور الرفض ميدي أسمعي ليلي نشيدي وكنا عباد الله إخوانا املئي قلبي سرورا i budite Allahovi robovi, braćo. Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010-2011 ve kul Rabbi zidni ilma i reci Allahu povećaj mi znanje, povećaj mi znanje. Kunna ibad Allahi hvana i budite samo Allahove robovi braći. Domaćin šejih Bilal Bosnić Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarske, nego samo sa sunetskih mimbera. I dođu, zakucaju jednom insanu na vrata. Kaže, tako je, tako, ja sam taj i taj. Došli smo da tražimo dobrovoljni prilog. On ni lijevo, ni desno. Pljune Pravo u Kaže, dobro, ovo si, kaže, dao meni. A šta si pripremio za Allah? Kažu, braću, kaže, nije dozvoljeno više ženstvo, nije dozvoljeno više ženstvo. Kaže, kako bi, kaže, vama bilo da žena ima više muževa, pa da, kaže, čeka on da mu ona dođe na red. Nema sumnje da je to kufr čisti koji ljude izvodi za Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. يهوى في فلك المجد مداره لم يرضى الدنيا داره كلا والبغو جداره Muslimanski susreti Bihać Bužim 2010-2011 Prva stvar o kojoj želim govoriti jeste važnost suđenja po Allahovom zakonu ili Allahovog šerijata uopšte po Allahovoj vjeri. Pa kaže, jedan od ciljeva objavljivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala knjiga jeste šta? da se sudi među ljudima Wa anzala ma'ahum al-kitaba وأنزل معهم الكتاب bayna an-nas fi ma ikhtalafu fi. i on je sa njima, sa poslanicima objavio knjigu da bi se sudilo među ljudima onome u čemu se oni raziđu الرومان حاربي ظلالا تعبد الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى što, nam, što mi je omogući da gledam ova lica lica njegovih inša Allah ta'ala dobrih robova i vallahi braćo hamdla što je ovdje ba- bili susreti što sam mogao, eto, da mi nije bilo susreta, Allah zna, Allahom odredbu, najvjerojatnije ne bi došao ovdje i danas bio u ovim, u ovim ovdje prijedilima. Ali lijepo je, braćo, znati da gdje god kreneš imaš svoju braću koja te vole radi Allaha subhanahu wa ta'ala i koji te, ko, i ako te možda nikad nisu vidjeli, rado te i prihvataju i dočekuju kao da te godinama znaju. Kreni, znači, evo sad kreneš ovdje od krajine preko Bosne, Sarajeva, gore sjeverna Bosna ili kako se zove sjevero, istočna ili kako li već u Goražde, u Maoču, u Sanđak dole dođeš, imaju braće koje će, odeš u Beograd, odeš u Novi Sad, odeš u Suboticu, odeš u Smederevo, odeš u Prizren, odeš u Skoplje, odeš gdje god odeš, nećete te braća ostaviti na cjedilu. nećete braća ostaviti da spavaš na ulici. Samo ako znaš ime i prezime ili ako znaš gdje su, odi javi im se, oni će te i ne samo dočekati, nego srdačno dočekati. ih Izet zna kako smo mi bili dočekani po Srbiji. Allah akbar, možda tu ti ljudi, Allah zna, najvjerojatnije oskudevaju sami za sebe i za svoje porodice. A mi smo bili dočekani, Allah akbar, ne znam da sam, da sam takav doček negdje doživio. Allah akbar, i zaista je to jedan veliki plod ove Allahove subhanahu ta'ala vjere i ove dave. Isto bi se malo nadovezao, braćo, na mudrost u davi. Na mudrost u davi. I spomenuo jedan primjer kako izgleda pravi daja i kako izgleda kad podnosi jezijet na tome putu. Jedan od daja otišao u Europu bio. I nije, nije iz Bosne, jel? Nego od Arapa. I kad se smjestio tamo u, u, mjestu gdje, su ga dočekali, <coughs> kaže, ima li ovdje ljudi koje treba pozvati i trebali su organizirati neku akciju dobrovoljno neko ovaj, davanje i metka <laughs> za neku stvar i ovaj daja ode od kuće do kuće traži ljudi. Vi mi samo kaže pokazujte gdje koji živi od tih muslimana i ja ću. I dođe, zakucaju jednome insanu na vrata, kaže tako i tako, ja sam taj i taj, došli smo da tražimo dobrovoljni prilog. On ni lijevo, ni desno, pljuneka. Pravo lice. Kaže, dobro, ovo si, kaže, dao meni, a šta si pripremio za Allaha subhanahu wa ta'ala? I čovjek stane i razmisli, subhanallah, šta sam ja uradio? Kakvi su ovo ljudi? Šta ovi ljudi hoće? Ne možeš ga uvrijediti. Zato što ne vređaš njega. On je radi Allaha subhanahu wa ta'ala krenuo. I ne možeš ga na tom putu pokolebati. Šta bismo mi uradili? Desnicom i gotovo. Ali ovaj insan nije. I čovjek se pokaju, traži halali mi šej. Halali mi, ja sam pogriješio. Evo ti koliko hoćeš, samo oprosti mi. Evo idem ja sad sa tobom da skupljamo Allahovi i metak na Allahom putu. To su znači neki primjeri mudrosti u davi i podnošenja žrtve. A njemu je kod Allaha subhanahu wa ta'ala bilo daleko ljepše. Jer tvojim sebebom Allah subhanahu wa ta'ala nekoga da uputi napravi put. To je bolje nego bogatstvo stada crvenih djeva, kako kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa A evo spomenut ću vam jedan primjer koji nije baš možda tako tako pohvalan. Međutim, treba ga spomenuti radi Ibreta. Jedan od šehova sa našeg univerziteta dole u Medini, isto otišao po Europi u da. I u hotelu gdje se smjestio, otvori frižder, tamo ima šta da vidi. Puno krcato alkohola. I naređivanje na dobro odvraćanje zla, kod vas vidi dijelo, neka ga otkloni rukom, uzme se ono alkohola i u WC prospe vratio se on u Medinu, sve kad dođe račun. Toliko vinjaka, toliko konjaka, toliko svalala. Aj poslije dokaži da ti to nisi ni popio. Oni ne znaju, oni su dobili račun da si ti to iskoristio. Ja. Treba paziti, znači imati mudrosti u davi. Bolje mu je bilo da je rekao, sklonite mi ovo iz friždera, iz sobe, iz nego što je on sam odradio i prenaglio sa svojim rukama. Međutim, da se ja vratim na našu temu i na temu ovoga našeg, ovih naših susreta, to je i budite Allahova braća robovi, jel? Robovi, braća ili kako već se prevati. I najbolji lijek za bratstvo, braćo, jeste da učimo Allahovu subhanahu wa ta'ala vjeru da učimo propise Allahove vjere i da se oko toga okupljamo. Ako se budemo okupljali kod nečeg drugog, oko novotarija, nikad se ne možemo okupiti, samo se možemo razjediniti. Jer svaka novotarija nekome se čini lijepa dok se drugom ne čini. A svaki sunet, svaki kuranski propis, svaki fikski propis, svakome od nas se čini najljepšim i nema ništa ljepšeg od toga. I lako ćemo se složiti. Čak oni koji se najviše nama suprotstavljaju, bilo od nekih zabludili sekti, kaže mi se vraćamo Kur'anu i Sunetu. Mi se pozivamo u Kur'an i Sunet. I mi se borimo za Kurani i Sunet. Pa haj ako se borimo, ako se pozivamo na Kurani i Sunet, hajde da naučimo Kurani i Sunet, da naučimo propise vjere. Da naučimo propise vjere. I najveći je problem što je džehl zavlado ljudima pa neće učiti Allahovu vjeru. A hoće da budu alimi, hoće da budu muftije, hoće da budu daje, a ne znaju ništa. I toga se, nažalost, susrećemo na svakome mjestu. Fetva za sekundu. Za šta ti god treba, naći ćeš fetvu. I od toga se moramo čuvati. I od toga. A drugo, braćo, hoću vama da kažem, kojima se Allah subhanahu wa ta'ala smilovo i uputio vas napravi put. Braćo, vama ne treba daja. Vi ste, alhamdulillah, tu, čvrsti se na Allahom, inša Allah, put. Vama treba neko ko će vas podučavati podučavati Allahove vjeri, koji će vam govoriti propise Allahove vjere, koji će vas podučavati Kur'anu, kuranskim pravilima, hivzu Kur'ana i tako dalje, koji će vas podučavati arapskom jeziku, koji će vas podučavati akide suneta, ne samo akidi uopšteno, nego u pojedinostima te akide koji će vas podučavati fiku i fikskim propisima i vi da budete daje ko što ste juče bili alhamdulillah rabilale pa išli pa zvali one kojima treba dava a vama alhamdulillah ne treba vama dava ne moram ja vas ubjeđivati da je Allah jedan. Ne moram vas ubjeđivati da morate klanjati, da morate brade puštiti. Vi to, alhamdulillah, svi kod sebe imate. I iz tog razloga, i iz ovog razloga, da kad nešto se raziđemo, moramo se vratiti Kur'anu i Sunetu. Želim govoriti o jednoj stvari, braćo, akideskoj stvari oko koje smo se, nažalost, razišli sa mnogima dajama. Jedni su otišli u jednu stranu, drugi u drugu, treći u treću i tako dalje. I zbog toga onoliko koliko Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli, ja ću pokušati to da skratim, to je otprilike čita ova knjižica. Ja ću pokušati da je skratim što mogu, jeste da objasnimo tu temu kako bi, izn, kako bi, iznila i mogli i tim ljudima da kažemo imamo i mi ulemu koju slijedimo. Imamo i mi govore učenjaka, imamo i mi dokaze iz Kur'ana i Suneta, pa hajde da vidimo da li su to isto vaši učenjaci, da li i vi slijedite te učenjake, a sigurno će nam potrebno odgovoriti. O čemu se, braću, radi? Radi se o jednoj stvari, znači oko koje smo se razišli, a to je hukmullah, Allahov sud. Allahov sud, Allahov zakon i tako dalje. I o tome želim, i o tome želim, znači u najkraćim crtama želim progovoriti. I zaista, braćo, posljedica ostavljanja suđenja po Allahovom zakonu i po Allahovom šerijetu jeste ono što se danas dešava i ovdje u Bosni i u čitavom svijetu. Da su muslimani potlačeni, da se, se raširile sve vrste fesada i na istoku i na zapadu i na moru i na kopnu Za, pojavio se fesad i širi se i širi se sve više i više poniženja i, poniženja mnogih ljudi zatim uništenja ljudi sve je to posljedica ostavljanja Allahovog Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona prva stvar o kojoj želim govoriti jeste važnost suđenja po Allahovom zakonu ili Allahovog šerijata uopšte u Allahovoj vjeri. Pa kaže, jedan od ciljeva objavljivanja Allahovi subhanahu wa ta'ala knjiga jeste šta? Da se sudi među ljudima. وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَحْتَلَفُ فِي I on je sa njima, sa poslanicima, objavio knjigu da bi se sudilo među ljudima onome u čemu se oni raziđu. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna enzelna ilajke kitabe bil haq ili tahkume bejne nasi bima eraka Allah. I mi ti objavljujemo knjigu istinski da bi sudio ljudima onako kako ti se objavljuje. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da je suđenje po Allahovom zakonu od Allahove specifičnosti da je to specifično Allahu subhanahu wa ta'ala, pa kad kaže Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah. Sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala. To su riječi Jusufa a.s. koji je govorio svojoj braći, svojoj braći i onima koje je ih pozivao u zatvoru. Inil hukmu illa lillah, emara illa tabudu illa ja. A on je naredio da ne obožavate nikoga osim njega. Kaže subhanahu wa ta'ala lehul hamdu fil ula wal ahireti wa lehul hukmu wa turja'un. Njemu zahvala pripada i na ovom i na budućem svijetu. On jedini sudi i njemu ćete se subhanahu wa ta'ala vratiti. Zatim, Kur'an nas uči, braćo, Kur'an nas uči i Kur'an nam pojašnjava da je suđenje po Allahovom zakonu, da je to osobina vjernika, a da je ostavljanje tog zakona i dozvoljavanje drugih zakona, da je to osobina munafika. I ja ću samo ovaj prevesti ove ajete ukratko. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَتَعْنَا I oni govore, ko govori? Munafici, uh, E, vjerujemo u Allaha i vjerujemo u poslanika i njemu se pokoravamo. Thumma yatawalla fariqu minhum min ba'di zalike wa ma bil mu'minin. A zatim okreće se skupina od njih. Poslije toga i ti nisu vjernici. I ti nisu vjernici. Wa idha du'u ila Allahi wa rasulihi li yahkume bainahum idha fariqu minhum mu'ridun. A kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da im presudi, kaže vidiš skupinu od njih kako se odvra, kako se okreću. Wa in yakul lahumul haqu ya'tu ilayhi mud'inin. Ako bude hak na njihovoj strani, vidjet ćeš kako ti oni dolaze, kako ti oni dolaze pokorno. E qulubihim maradun. Emir tabu, أن يخافون أن Allahu الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون kaže da li je to u njihovim srcima bolest ili sumnjaju ili se boje da Allah i njegov poslanik neće pravedno presuditi bel ulajke humu zalimun ne već su ti nasilnici već su ti nasilnici a to je znači povodom munafika, da oni neće da se sude po Allahom zakonu zato što se boje za svoj imetak, zato što se boje za svoje strasti, zato što se boje zato što se boje svega i svačega. Međutim, šta je sa vjernicima? Šta je sa vjernicima? Innema kane qavlul mu'minine idha du'u ila Allahi wa rasulihi sami'na wa atana. Zaista je govor vjernika kada se pozovu Allahu i njegovom poslaniku da kažu mi čujemo i mi se pokoravamo. Wa humul muflihun. A ovi su ti koji su uspjeli. Ovi prvi su nasilnici, a ovi su drugi uspjeli. I također o istoj stvari govore sure, ovaj ajeti i sure Nisa koje ćemo ovaj od 60. do 62. ajeta, međutim zbog kratkoće vremena nećemo ih spominjati. Zatim, zatim moramo znati da je suđenje po Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu i uzimanje njegovog zakona i vladanje po njegovom zakonu dio Allahovog uluhijeta, dio Allahove božanstvenosti, odnosno to su, da je to i badet i da se može uputiti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže autorove naše knjižice, a to je Abdulaziz Abdulatif, Allah ga subhanahu wa ta'ala sačuvao, jedan od šejhova koji danas živi u Rijadu, kaže Inil hukmu bima enzal Allahu ta'ala huve Zaista je suđenje po onome što je Allah objavio, Allahova jednoća u pokornosti. min I zaista je pokornost vrsta od vrsta ibadeta. Fela tusrefu illa vahdehu Illa lillahi wahdahu u sharikele I ne smije se uputiti nikome osim Allahu koji nema sudruga. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iya. Sud pripada samo Allahu, a on je naredio samo njega da slijedimo. Wa Ifradullahi ta'ala bil hukmi wal inqiyadu li shar'ihi huwa haqiqatul islam. Kaže, pokoravanje Allahovom zakonu i Allahova jednoća u sudstvu, to je u stvari suština Islama. Jer kaže šejhul Islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alej, fel, fel islamu je iz istislamu lillahi wahde. Kaže, islam znači predanost Allahu subhanahu wa ta'ala jedino. Femen istesleme lehu voli gajrihi mušiken. A onaj ko se preda njemu i nekome drugome pored njega, takav je, kaže, mušik. Takav je mušik ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته ومشرك به kaže a onaj koji se njemu ne, prida, ne preda subhanahu wa ta'ala taj je oholnik u ibadetu i taj je mušrik wal mustakbir an ibadatihi kafir a onaj ko se oholi u njegovim ibadetima takav je kafir wal istislamu lahu wahde yatadammanu ibadatu wahdahu wa ta'atu wahdahu i predanost njemu jedinom, znači ibadet samo jedinom i pokornost samo njemu subhanahu wa ta'ala jedinom. Braćo, iako su ove stvari, iako se ovdje spominje širki kufr, iako se ovdje ovaj, uopšteno govori o tekfiru oni koji ne sude po Allahovom zakonu. Nemojte pomisliti, braćo, da je ovo ders iz tekfira i da je ovo dersovi u kojima se tekfire ljudi i tako dalje. O tekfiru i opisima tekfira imalo bi se govoriti puno i puno, ali to negdje sa drugom prilikom. Kaže šejh Emin Šankiti, rahmetullahi alej, to je jedan od učenjaka koji je preselio na Ahiret prije jedno 30 i nekoliko godina, jedan od najvećih učenjaka svoga vremena, a poznate su njegove knjige Tefsira Dvaul Bejan, jedan od najboljih tefsira koji je napisan u ovome vremenu. Zatim je bio stručnjak u Suli Fikhu i u mnogim drugim naučnim disciplinama koje su vezane za islam. Kaže, rahmetullahi alejhi, el išraku billahi fi hukmihi, wal išraku fi ibadetihi, kulluha bi ma'na wahid, la be bejnehuma el Kaže, širk Allahu subhanahu wa ta'ala u njegovom sustvu i širk Allahu subhanahu wa ta'ala u ibadetu su jedno te isto. Između njih nema nikakve razlike. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن onaj koji slijedi neki drugi zakon pored Allahovog zakona ili tuđi šerijat mimo šerijata Allaha subhanahu wa ta'ala kao onaj koji obožava idole i koji čini, koji čini ovaj seždu kipovima. ferqa bejnehuma elbeta. Između njih nema nikakve razlike. u akilahuma mušrikum billah. I oba dvojica su mušrici u Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim ćemo govoriti o to mjestu koje zauzima suđenje po Allahovom zakonu u tevhidu rububijetu. Zaista je suđenje po Allahovom zakonu dio tevhidu rububijeta bez kojega bez kojega nema, nema ni uluhijeta, nema ni drugih stvari. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala o skupini ljudi koji su ohalaljivali haram i ohalaljivali i ohramljivali halal da su gospodari onima koje su slijedili. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ittehadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabe min dunillah wal mesiha wal mesiha Marijem. Kaže, oni su uzeli za sveštenike svoje i monahe svoje za gospodare mimo Allaha subhanahu wa ta'ala i Mesiha sina Merjemina. وَمَا umiru illa لِيَعْبُدُوا Allah illa li'abudu ilahan wahida. A naređeno mi je da obožavaju samo jednoga Boga. La ilaha illahu. Nema Boga osim njega. Subhanahu ama yushrikun. Nema Boga osim njega, a on je daleko iznad onih uzvišenih, iznad onih koji njemu ravnim smatraju. Kaže imam Ibn Hazm rahmetullahi alej povodom ovoga ajeta لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم ويحلون ما حلوا كانت هذه ربوبية صحيحة kaže pošto su jevreji i kršćani dozvoljavali ono što je Allah zabranio i zabranjivali ono što je Allah subhanahu wa ta'ala dozvolio kaže to je bio rububijet ispravan to je bio pravi rububijet koji su njima, koji su njima pripisali kaže šejhul islam ibn Taymiyyah rahmetullahi alejh u komentaru ovih hajeta kaže wa fi hadith حديث عدي بن أبي حاتم رضي الله عنه هو حديث حسن طويل رواه أحمد والترمذي u hadisu Adija ibn Abi Hatima, ibn Hatima, a to je, kaže, podužija hadis kojega prenosi Ahmed i Tirmizi i neki drugi. وَكَانَ قَدْ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ sallallahu alaihi wasallam huwa nasrani. Kaže, došao je kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, a bio je, bio je kršćanin. وهو نصراني فسمعه يقرأ هذه الآية pa je čuo poslanika sallallahu alejhi ve sellem kako uči ovaj ajet pa je rekao inna lesna na'buduhum kaže mi njih nismo obožavali mi njih nismo obožavali pa mu je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem elejsu yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimune zar nisu dozvoljivali ono što je Allah zabranio pa ste vi to smatrali ovaj dozvoljeni ويحلون ما حرم pobrkao sa. Elejsu yuharrimune ma halallahu fatuharrimune. Zar nisu zabranjivali ono što je Allah dozvolio, pa ste vi to smatrali zabranjenim? I zar nisu ovaj o, zar nisu dozvoljavali ono što je Allah zabranio, pa ste vi to smatrali zabranjenim? Kalu bela, kale bela, kaže, rekao je da, jeste fetilke ibadetuhum. I to je bio njihov ibadet. Kaže imam Ebul Bahteri, rahmetullahi alaihi, Kad بين النبي sallallahu الله عليه وسلم Kana fi tahlil haram haram تحليل tahrim وتحريم halal. kaže poslanik sallallahu alejhi ve je pojasnio da je njihov ibadet bio zbog toga što su dozvoljavali ono što je zabranjeno i zabranjivali ono što je zabranjeno La ennehum sallu lehum, wa samu lehum, wa da'vuhu min dunila. A ne zbog toga što su oni klanjali njima, što su oni klanjali njima ili postili radi njih ili doveli mimo njih, mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Fahadihi ibadetu I to je bio ibadet ovih ljudi koji su oni, koji su oni radili. Zatim, braćo, moramo znati da je suđenje i propisivanje zakona jedno od Allahovi subhanahu wa ta'ala svojstava i da je El Hakem jedno od njegovih lijepih imena. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allaha hakem Zaista je Allah sudija Wa ilaihi hukm I njemu pripada sud Efe Allahi hakema Kaže zar pored Allaha da tražim drugoga sudiju Fasbir hatta jahkum Allahu bejnena wa khairul hakimin. I kaže strpite se dok Allah presudi između nas i on je najbolji sudija. I znači suđenje i propisivanje zakona je jedno od svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala i od njegovih lijepih imena i onaj ko učini širk u sudstvu, taj je učinio širk u Allahovim lijepim imenima i njegovim savršenim svojstvima. Također ću pojasniti u kratkim crtama mjesto koje zauzima suđenje po Allahovom subhanahu wa ta'ala zakonu u imanu. ne prije toga tevhidul ittiba. Jeste čuli za tevhidul ittiba? To je tevhid slijedjenja, braćo. Kaže, wal maksudu bit tevhid ili tiba tahqiqul mutaba'ati li Rasulillahi sallallahu alaihi ve sellem. To je ostvarivanje slijedjenja Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Fat tevhidu li tiba huwa tevhidu Rasuli bit tahkim, wat teslim, wal inqiyad, wal izan. I tevhidul itiba jeste tevhid poslanika sallallahu ve sellem da njega jedino uzimamo za sudiju, da se jedino njemu predajemo i da se njemu pokoravamo i da se njemu počinjavamo. pa kaže ako znamo da je to tako onda nema sumnje da je ovaj suđenje po Allahovom zakonu od ove vrste tevhida Šta nam je dokaz za to? Dokaz za to su riječi Allaha subhanahu wa ta'ala u kome on kaže فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا تِسْلِيمًا Ne tako mi tvoga gospodara oni neće biti vjernici sve dok tebe ne uzmu za sudiju u međusobnim sporovima, a zatim kad im presudiš ne osjete nimalo te gobe u svojim srcima i potpuno ti se predaju. I potpuno ti se predaju. Kaže imam Ibn Qaim rahmetullahi alej, akseme subhanahu bi mu muqaddese, bi مؤكدا بالنفي قبله على عدم i خلقه hataju يحكم رسول الله sallallahu Zakleo se Allah subhanahu wa ta'ala sa samim sobom, sa svojom svetošću. Kaže, pri tome potvrđujući svoju zakletvu sa negacijom prije toga, fela rabbike, ne tako mi tvoga gospodara, da neće biti vjernici sve dok Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam ne uzmemo za sudiju u međusobnim sporovima. Min usuli wal od osnova vjere i od sporednih stvari u ahkami šer'i wa ahkami ma'ad po pitanju propisa šerijatski ili po pitanju propisa ahiretski ولم يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفوا anhum al-haraj wa huwa dayqu sad i nije im pripisao iman iako njega uzmu za posrednika sve dok sve dok ne nestane imalo te gobe u srcima zbog takve zbog takve presude poslanika sallallahu alejhi ve sellem ولم يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرداء والتسليم i nije, kaže, ponovo im nije pripisao ovaj iman time što su se pokorili njegovom sudu i što su se ovaj, i što nisu osjetili nimalo tegobe, nego je još postavio jedan uslov, a to je da mu se potpuno, da mu se potpuno predaju. Zatim, istim dokazom, istim dokazom i drugim dokazima dokazujemo da je terhid da je to o terhidu ovaj, da um, dokazujemo da suđenje po Allahom zakonu zauzima veliko mjesto u imanu, Kaže Allah subhanahu wa ta'ala također fela rabbike la yu'minun. Ne tako mi tvoga gospodara, oni neće biti vjernici. Zašto neće biti vjernici? Dokad neće, dok tebe ne prihvate za sudiju. I tako dalje do kraja ajeta. To znači, braćo, da je suđenje po Allahom zakonu i uzimanje poslanika sallallahu alaihi wasallam za sudiju u svim propisima od imana. Zato ako nema toga, nema ni imana. Kaže Imam Ibn al-Hazm rahmetullahi alej. Kaže fesema Allahu ta'ala hakimun tahkimu nebi sallallahu alejhi ve sellem imanen. Allah subhanahu wa ta'ala je nazvao uzimanje poslanika za sallallahu alejhi ve sellem za sudiju imanom. Kaže wa akhbar Allahu ta'ala annahu la imana illa bidhalik. I Allah nas je obavijestio da nema imana osim sa ma ana la yujadu fi sadri haraj mimma qada. da nema nimalo tegobe u srcu zbog onoga što je on presudio subhanahu wa ta'ala. Fasaha al-imanu wa wa qawl. I kaže i ubijeđeni smo zbog toga, zbog ovoga ajeta da je iman šta? Da je iman dijelo i da je iman ubjeđenje i da je iman izgovaranje riječima. Kako to, braćo? Vidite kako je ovaj veliki alim izvukao to iz ovoga ajeta. Kaže, nema nema tahkima, nema suđenja bez riječi. Kad hoćemo da se sudimo, ne možemo se suditi, a da svi šute. šuti sudija, su, šute svjedoci, šuti optuženi, šuti tužitelj. Nema toga suđenja ništa. To je znači kaul. Zatim, samo uzimanje poslanika sallallahu alejhi ve za je šta? To je jedno dijelo. A ne neosjećanje malo tegobe zbog te presude jeste ubjeđenje. Ubjeđenje da je to ispravno. I zaista je iman kod ehli suneta, vol džemata, ubjeđenje srcem, izgovaranje riječima i potvrđivanje, i potvrđivanje svojim dijelima. To je znači mjesto, ovome bi se braćo svim ovim stvarima koje sam spomenuo imalo pričati i svaka od ovih stvari mogla se uzeti za poseban ders. A ja ću zbog znači kratkoće vremena skratiti koliko mogu. I sad ću pojasniti da li je suđenje po, odnosno ne suđenje po Allahovom zakonu, da li je to kufr i u kojim situacijama će biti kufr i u kojim situacijama neće biti kufr. Osnova jeste da je neuzimanje za Allahovog suda i nesuđenje po tom sudu da je to nevjerstvo. Međutim, ima iznimki o kojima ćemo, o kojima ćemo govoriti. A prije svega, nekada suđenje po Allahovom zakonu može biti veliki grije. Može biti pohvalno, ovaj, pohvalno dijelo, tako da kažem, a može biti i da kažemo dozvoljeno, iako će onaj koji bude sudio imati nagradu kod Allaha subhanahu wa ta'ala. A to je to je, na primjer, braćo, kada jedan hakim, jedan sudija, hoće da presudi po nekoj presudi i učini sve i traži presudu. Međutim, pored svega toga ne nađe i onda presudi po nečem što nije po Allahovom zakonu. I on će šta imati? Imaće nagradu, iako je pogriješio, zato što je on mučtehid. Imamo drugu situaciju, imamo drugu situaciju kada se propisuju neki ovaj administrativni zakoni kada se propisuju neki administrativni zakoni, kao što je sinoć nama naš ej Bilal propisao da moramo leći do tad i tad, da moramo jutros kad čujemo prvi ezan, kad čujemo prvi ezan da pokupimo sve dušeke, da ih složimo i tako dalje. To nisu zakoni koji su Allaho, ali to su zakoni koji uređuju našu zajednicu po kojoj mi, a koji se nimalo ne suprostavljaju Kur'anu i Sunnetu, već nam pomažu to, zato što smo Poštujući taj zakon koji nam je on sinoć propisao, jel, da ga Allah subhanahu wa ta'ala nagradi, mi danas horni za slušanje dersova i malo kome se danas spava, jel, osim pojedincima. Allahu <laughs> Prva stvar, kada će suđ, ne po Allahovom zakonu izvod, izvesti ljude iz vjere, to jeste kada neko propiše neki zakon pored Allaha subhanahu wa ta'ala. Rekli smo malo prije da je pravo samo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovo pravo da propisuje zakone i da to nema niko, niko pored njega. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala Zar njemu ne pripada samo stvaranje? U stvari, zar on samo ne stvara i on jedini ima pravo da naređuje? On jedini, te bareke rabbul alemin, neka je blagoslovljen gospodar svih svjetova. Ovdje sam braću još zaboravio, moram se na to vratiti, kad sam govorio da je suđenje po Allahom Allah, subhanahu ta'ala zakonu od svojstava Allaha subhanahu wa ta'ala i da je propisivanje njegovih zakona od svojstva Allaha, propisivanje zakona od svojstva Allaha subhanahu wa ta'ala zaboravio sam spomenuti zaboravio sam spomenuti govor šeha Šankitija ponovo rahmetullahi alejh kada on kaže فمن الآيات القرآنية التي أودح بها الله تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله od kuranskih ajeta koji, po, koji nam pojašnjavaju osobine onih koji sude, koji imaju pravo suditi i vladati ovaj i propisivati zakone jesu riječi Allaha subhanahu wa ta'ala i u čemu god vi da se raziđete sud pripada Allahu subhanahu wa ta'ala ثم قال مبينا صفات من له الحكم a zatim kaže pojašnjavajući osobine onoga koji ima pravo na sud i propisivanje zakona zalikumullahu rabbi alejhi tawakkaltu wa ilayhi unib to vam je Allah moj gospodar na njega se oslanjam i njemu ću se vratiti fatiru se fatiru, fatiru samawati wal ard onaj koji stvara nebesa i zemlju جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن, أن... ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه Kaže, on je taj koji je stvorio vama, sa, od, vas sami stvorio je parove i od životinja stvorio je parove da bi vas rasprostranio, da, bi vas proširio po njoj, po zemlji. Lejsek je mislihi šejun, njemu nema ništa ravno. Wahu samiul basir i njemu i njemu i on sve uh, čuje i on sve vidi. Lehu maqalidu samawati wal ardu Njemu pripada, kod njega su ključevi nebesa i zemlje. jeb su to rizk, ali men ješa. On daje opskrbu onome kome on hoće. u in uajakdir. I o, ovaj jakdir uskraćuje, uskraćuje svoju obskrbu innehu bi kuli še'in alim a on sve dobro zna pa kaže šej rahmetullahi alej fehel fi keferetil feđere المشرعين للنظام شيطانية من يستحق أن يوصف بأنه رب kaže pa ima li među ovim kafirima razratnicima koji propisuju zakone mimo Allaha subhanahu wa ta'ala ko zaslužuje da bude opisan da je on gospodar الذي تفود إليه الأمور da se njemu vraćaju sve stvari ويتوكل عليه da se na njega oslanja وأنه فاطر السماوات والأرض i da je taj gospodar stvoritelj nebesa i zemlje وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجا da su oni ti koji stvaraju ljudima od ljudi stvaraju parove فعليكم أيها المسلمون kaže pa na vama je o muslimani an tefhemu sifati men jestahik an yushari da dobro zapamtite i spoznate osobine onoga ko zaslužuje da propisuje zakone وَيُحَلِّلُ وَيُحَرِمُ Da nešto smat dozvoljava i nešto zabranjuje. وَلَا تَقْبِلُوا تَشْرِيعًا مِنْ كَافِرٍ حَسِيسٍ حَقِيرٍ I nemojte, i nemojte prihvatati šerijat, i nemojte prihvatati zakon od kafira, poganog i hasis, isto koji nema ličnosti, koji nema ličnosti i koji je uz to džahil, koji je ponižen i koji je džahil. I dalje spominje on ajete koji govore o sifatima onoga koji ima pravo da propisuje pa kaže lehul gajbu semavati wal on zna tajne nebesa i zemlje i tako dalje. Vamo smo rekli da prva vrsta oni koji propisuju zakone da su takvi mimo Allaha subhanahu wa ta'ala koji ili koji se suprotstavljaju Allahovoj vjeri da su takvi ljudi kafiri. A rekli smo i izdvojili smo da oni koji prepisuju neke administrativne zakone da to ne ulazi u ovu vrstu ukoliko se ti zakoni ne suprotstavljaju Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Sljedeća vrsta e, sura, odnosno situacija kada će suđenje po nekom drugom zakonu biti kufr jeste kad neko negira nešto od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. A to je u smislu da kaže zinaluk nije haram ili pijenje alkohola nije haram ili da kaže namaz nije obavezan ili zekat nije obavezan ili namaz nije obavezan ili da kaže dozvoljena je kamata ili da kaže nešto drugo što je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio, a onda ga dozvoli ili što je Allah ospori u stvari njegovu zabranu ili nešto što je Allah dozvoli ospori njegovu dozvolu. Ili da kaže nije dozvoljeno, ko što možemo čuti nažalost neke koji se pripisuju iz znanju, Kažu, braću, kaže, nije dozvoljeno više ženstvo. Nije dozvoljeno više ženstvo. Kaže, kako bi, kaže, vama bilo da žena ima više muževa, pa da, kaže, čeka on da mu ona dođe na red. Nema sumnje da je to kufr čisti koji ljude izvodi iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. E, inne džuhudu ta'ala ala ta'ala wa Kaže, zaista je negiranje Allahovog suda, to je od ovaj e, i'tirad, suprostavljanje Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri i smatranje lažnim tekstova koji su došli u dva vahja, odnosno u Kuranu i u Sunetu. kad اجمع ulema ala tekfiri men enkere hukmen ma'lumen min edini bidarure. I kaže, ulema se složila da je kafir onaj ko negira nešto na čemu su se u muslimani složili, znači što je opšte poznato iz Allahove vjere. Haka hadal ijma džemon kathir min ehli lil. I ovaj ijma prenosi veliki broj od učenjaka kema džajet fasile kao što će doći. Međutim, o tome nemamo vremena puno još govoriti. Zatim druga situacija kada će suđenje po nekom drugom zakonu biti nakid min ili islam, stvar koja izvodi iz vjere, iz Allahovog islama, jeste kada neko daje prednost tagutskom sudu nad Allahovim sudom. To je isti, ko isti onaj koji daje prednost nekome od stvorenja nad stvoriteljem svih stvorenja. Kaže šejh Muhammed ibn Abdul Wahab rahmetullahi alejh من اعتقد أن غير هدى نبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم تواقيت على حكمه فهو كافر onaj koji smatra da je nečija uputa bolja od poslanikove upute ili smatra da je nečiji sud bolji od njegovog suda je kao, na primjer, kaže, kao onaj koji daje prednost tagutskim sudovima i tagutskim zakonima nad zakonima gospodara svjetova, takav je, takav je kafir. I o tome nećemo mnogo govoriti, zaista je to jasno i zaista onome ko razuma ima dovoljno je i ovo što smo, i ovo što smo spomenuli. Kaže što se e, šejh Šankiti rahmetullahi alejhi wa amma nizam shari al-mukhalif li tashri' khaliq samawati wal-ard fa tahkimuhu kufrun bi khaliq as-samawati wal-ard. A što se tiče zakona koji su suprotni Allahu e, šerijatu stvoritelja nebesa i zemlje, kaže ko uzme njih da se sudi po njima, takav je kafir u, ovaj stvoritelja nebesa i zemlje kedava ene tabdilu zekeri ala unsa fil Kao što je, prizivanje nekih da je davanje prednosti muškom djetetu nad ženskim u znači da muški dobija duplo više nego ženski, da to nije pravednost. Ili i da moraju se oni izjednačiti. Vadava ene ta'dudu zevđati zulum. Ili oni koji pozivaju da je višeženstvo ovaj, nepravda. talaku zulmu lil Ili da je talak otpuštanje žene, razvod braka, da je to također nepravda prema ženi. Wa enne redmu wal ili da je kamenovanje bludnika i odsjecanje ruke, da su to divljačka dijela. La jesugu fi'luha bil insan, wa nahvi zalik. Da to ne pripada čovjeku, ne, treba tako čovjeku raditi i tako dalje. Znači, Šešan Kiti kaže da je to, da je to sve da je to sve kufr. I ja ću vam još spomenuti jednu priječicu koja se desila u Tunisu kada su dole taguti zabranili, kada su zabranili više ženstvo Pratili su jednog čovjeka koji je imao dvije žene. Pratili ga, pratili ga i uhvatili ga kad je izlazio od druge žene i kažu, ah, uhvatili smo. Nisu to ovdje kovi tabuti, ovi su naši dobri kapi su dole kod Arapa. Ovdje ima, možeš imati koliko hoće žena, neće ti, makar to ti neće braniti. Mada ti ih neće on priznati tamo da imaš neka prava, a ne moraju nas ni priznavati, svakako nas ne priznaju ni nas, ni našu vjeru. I kaže, uhvatili ga i htjeli ga kazniti. Kaže, ne, ja nemam dvije žene. Kaže, imaš, sad smo te vidjeli kad izlazi od nje. E, kaže, to je moja ljubavnica. E, kaže, onda možda ideš. <laughs> Allahu mu stan. Allahu I to nije nepravda, a nepravda je kad imaš dvije zakonite žene o kojima se brineš i koje, nisu, koje nisu ostavljene na cjedilu ili da traže zadovoljenje svojih strasti po ulicama. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Sljedeća stvar Sljedeća stvar, odnosno situacija kada će nesuđenje po Allahovom zakonu biti kufr, jeste, draga braćo, ko onaj ko smatra da je ili izjednači između Allahovog suda i drugih sudova. To je isti kao i onaj koji je izjednačio između Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovih robova i nema sumnje u njegov kufr. Fela, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, lej ke mislihi njemu nema ništa slično. Fela teđalu lillahi endada. I nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala pripisivati ovaj suparnike. Međutim, e, nid u arapskom jeziku ne odgovara baš u potpunosti suparnik, jer je nid onaj koji je izjednačen sa Allahom subhanahu wa ta'ala u nekom od svojstava, u nekom od svojstava. Kaže Ibn Kathir, rahmetullahi e ila teđalu lehu endaden wa ešbahan wa amthalen. Odnosno, nemojte Allahu subhanahu wa ta'ala pripisivati slične i nemojte mu pripisivati znači suparnike i sudruge. Inna Allahe Jalemu wa antum la ta'lamun. Allah zaista zna, a vi ne znate. Ej enehu ja'lemu, wa ješhedu la ilaha illallah. On zna i svjedoči da nema Boga osim njega. Wa antum bi jahlikum tušrikune bihi gajre. A vi sa svojim džehlom njemu pripisujete nekoga pored njega. Zatim peta, peta stvar i situacija kada će suđenje po Allahovom zakonu biti nevjestvo jeste an yuđevizel hukm bima yukhalifu hukm Allahi wa rasuli. Da smatra dozvoljenim da smatra dozvoljenim ovaj suđenje po ne Allahovom zakonu, odnosno da ne smatra to obaveznim. I ovo je doduše slično ovim drugim nekim situacijama koje smo spominjali. Ali ćemo samo na kraju od ovoga dijela spomenuti riječi šeha Muhameda Kutba, rahmetullahi, rahmetullahi alejhi. Kaže na jedan, da kažemo, ironičan način, on opisuje oni, one koji dozvoljavaju suđenje po nealahovom zakonu. Kaže, ti i takvi su slični onima koji govore sljedeće. كيف نزعم لأنفسنا أننا آمنا بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود إلا الله ولا حاكم إلا, إلا, إلا الله إذا كنا نقول بلسان حال kaže kako možemo smatrati sebe za vjernicima kako možemo smatrati da vjerujemo da nema božanstva osim Allaha subhanahu wa ta'ala i da sud pripada samo Allahu subhanahu wa ta'ala i da je on ovaj da je on e, jedini taj koji sudi i propisuje zakone, a dozvoljavamo druge. To su znači isto koji oni koji govore ke ja rab, zaista o gospodaru, kad kulte inne riba haram. Ti si rekao da je riba, jel, nije riba, nego kamata. Da je kamata haram. Fe kulu innehu midaru hajati liktisadi li asire Zaista je to, kaže, nešto oko čega se okreće čitava savremena ekonomija. La yakumu iktisadu illa bih. Nema ekonomije osim sa kamatom. فَنَحْنُ نُقِرُّهُ وَنَتَدَاوَلُهُ I mi, kaže, to dozvoljavamo i mi to koristimo. وَنَجْعَلَهُ هُوَ الْأَصْلُ فِي تَدَاوُلِ الْمَالِ I mi smo to učinili da je to osnova u ovaj okretanju, u okretanju novca, jel? Wa inneke ja rab kad kulte inne zina haram. Kaže, o Allahu, ti si rekao da je zinaluk haram. وحددت له قوبة معينة في كتابك المنزل وفي سنة رسولك صلى الله عليه وسلم kaže i odredio si određenu kaznu u svojoj knjizi koju si objavio i u sunetu tvoga poslanika kojega si poslao Ema nahnu fenera ennehu lejse hunake liqab aslen emru birida A mi kaže vidimo da ta da to djelo ne zaslužuje kaznu uopšte ako je na obostrano zadovoljstvo i muškarca i žene. To su oni, to je govor, braćo, htjeli, ne htjeli, oni koji dozvoljavaju suđenje po nekom drugom zakonu, a ne po Allahom subhanahu wa ta'ala. I tako dalje on nabraja ja ne bih više, ja ne bih više dužio. Samo moram vam reći da oni koji dozvoljavaju suđenje po nekom drugom zakonu, to su braćo sekularisti samo u jednom, u jednom drugome obliku. Kada dozvoljavaju da Allahov sud i ovaj bude u džamijama, da Allahov sud bude u ibadetima, a da sud o dunjalučkim stvarima bude neki drugi sud, pored Allahovog subhanahu wa I zaista je to velika stvar koje se trebaju, koje se trebaju svi pripaziti. Zamislite, braćo, zamislite da su prihvatili, da su ashabi Allahovog poslanika i, asha, i poslanik sallallahu alaihi da su prihvatili da im sude Ebu Džehl, da su tražili pravdu od njega ili da su htjeli da pošalju nekog od svojih u nedve pa da zajedno s njima vide nekako da olakšaju patnje ashabima koje su bile svakodnevne. Vala je zaista to jasno. I navešćemo još primjer, primjer Alžira, ćemo primjer pali, ovije, Palestine, ćemo još puno primjera kad su ljudi pokušali da uđu u, u parlamente i šta im se desilo? 95% Alžiraca izglasali su šerijat Allaha subhanahu wa ta'ala, pa je ustala protiv njih i Europa i arapski svijet od guta i napravili su krvoproliće koje možda nije zapamćeno u ovome, u ovome vijeku. Isto to, danas ušla, ušli su Hamas i tako dalje, ušli su u surnicu, pa šta su uradili? Da su, da li su oslobodili Palestinu? Ne, nego samo oni obavljaju, nažalost, posao koji je prije njih radio onaj fata. Sude pone Allahom subhanahu wa ta'ala zakonu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da uspostavi svoju vjeru na zemlji. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini nosiocima njegove vjere. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da mi doprinesemo da se uspostavi Allahov šerijat u ovim našim u ovim našim Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne vjeru i njegove vjernike i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u dženetu kao što nas i sastavio na sudnjem danu. Tražim braćo vas hlala ako sam malo odužio da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi. Nadam se da je ovo bilo korisno. Zakon Još jednom da nagradi naše šeha i daju Zaista je ovo aktuelna tema. Ja bi se malo ono mu ovaj, znači, donavezao u arapskom vjecu kažu ušao unutra u temu, a kod nas kažu donavezao. Pa kad se donavežeš, baš e, nekada ne bude fino. Bolje kad se uđe u temu. Ali to je dokaz da je arapski jezik bogatiji od bosanskog jezika. Neko će kazati, što ste toliko navalili o tome govoriti? Samo vam je to što je brati kazao u predavanju, samo se oko toga vrtite, to prvo nije tačno. A s druge strane, ovo je opravdano da o ovome govorimo. Zato što mi danas imamo na terenu baš takav problem. A kod nas je pravilo i kod Usula je pravilo da onome o čemu što je aktuelno i što ljudi ne razumiju da se na to fokusiraju učenjaci, da udaraju svim svojim raspoloživim znači ilmskim raketama, da to raskarikaju kod ljudi, da to ljudi ispravno shvate. Hajmo se vratiti malo u i vrat se malo, što je kazao brat Ebu Tejma, da se ponosimo tom našom davom koja je počela na ovim prostorima i koju su donijeli naša braća Arapi mužahidi. Ja se sjećam i nikad nikome nije nam palo na pamet da kaže pa čekaj, dobro, zastava la ilaha gore, a zastava neki peški liljani vako malo dole ispod. I to nigdje niste vidjeli da je to dvoje išlo zajedno. Jel tako? Nigdje niste vidjeli mužahedina da je stavio ablen armije Bosne i Hercegovine i rekao, znaš, ovaj, ja se s ovim ponosim. Čak niko od nas nije znao da je neki činovnik Jel tako? Dok nije stao rat i otišao da dignemo rješenja, onda vidimo tamo neko nekoga on napredovo, za neke činove i tako dalje. Ovaj, hoću da kažem, i niko tada nije kazao, čekaj, što mi sad nema države, još nije stala na noge, da ju baci tamo među se oficire, što kaže brat, ovaj, da je odavetiš, pa on tebe na kraju odavete. Niko nije rekao, pa sad je prilika, pošto još država nije jaka i tako dalje, da ubacimo ljude u SDA, pa da tamo pometu te medvjede opali i da napravi bolju situaciju. Znači, zašto to ljudi nisu kazali? Zato što su shvatili znali da je to pogrešan put. Da je to pogrešan put. Nego je borba bila. Znači, odbrana golih života, teritorije i jer se bola islama na ovim prostorima, pa smo i mi stali u borbu i tada je dozvoljeno ući u savezništvo. Znači, ako imamo istog zajedničkog neprijatelja koji hoće da uništi sve odreda. I zato je sada ovo aktualno se govori o ovome, zato što jednostavno ljudi ovaj, više nikoga oko toga ne pitaju. Nego brat koji ide i bori se na Allahovom putu, ostane živi, vrati se, iz žihada upiše pravni fakultet. Nije mu jasno jel treba ići pravo, jel treba ići pravo. La haule la illa Ovo se dešava, znači, najbolji među nama. Znači, nekomu je posolio dinom u nišanske sprave. Nekomu je rekao da ide pravo. znači a to znači krivo u prevodu. Zato je ovo aktuelno, s druge strane, drago mi je što je Drata Abid govorio ono što se kaže izborno, čitao je na arapskom jeziku i spominjao neka imena i on je rekao na početku zato što nam odmah kažu a koga vi slušate slušate tako mala djeca govori trebali bi velike ljude znaju šta kažu jel tako tako da ovaj dobro je što je spominjao imena, jer se često, a juče smo na terenu, dobili, znači, nešto što nam se Allah počastio u davi. Čak je recenziju uradio neko ko je zvučan na ovim prostorima, a preveo neko ko kaže, ovo nikako ne smije sad i on jadnik došao malo do šama, napio se čaja, oženio se, izgubio se. <laughs> Allah ga spasi ga uputi. E, pa je dobro da oni koji budu slušali i savjetujem da se ovo puno obradi lijepo i kopira i dadne ljudima, da ljudi vide o čemu mi govorimo, da ovo nije ono rekla kazala uz kahu nešta, nešto se nama čefalno, nego ovo je, a sad je brat kazao i o, o, s ovim se ne bi složio u njegovom zadnjem ome što je kazao, želi hoće da še samo vlada u džamijama, kamo sreće! <laughs> da u džamijama vlada šarijat, nego sjedne džemalski odbor i kaj hođa, slušaj nas. Imaš ti obaveze prema nama, imamo mi obaveze prema tebi. Tvoje obaveze su da od, pet namaza klanjaš tri namaza. Kad su rekli šehu jednom u Rijadu, kaže kad keferal imamu, vol keferat džama'a. <laughs> kaže, ako je tako, stvarno poste čafir imam i džematlije. Ne mogu oni, kaže, mijenja šarijat. Ne more niko na dinamu ti reći, ja te oslobađam od dva Jel tako? Ko što ti niko ne mene reći, ja te oslobađam od vatre, idi kući oprošteno ti je, kod, kod ovi naši, jeli, Nikolića, sveti. Jeste, kao što jedan raz oprašta, sveti Nikola i tako dalje. Še, ja tražim za grešku. Ne, ne, greška je bila i moraš, znači, javno priznati, znači da je greška. Kamo sreće da se u našim džamijama sudi po šarijatu, nego se kaže svintara, mi trebamo biti velike demokrate i kaže se često s mimbera, ova filozofija silazi sa sedmog neba. La haula wa la illa billah. Nikad neće u krmku kurbana biti do kijameta. Imate deset minuta, minuta da se prozračite, a onda kaže poslanik alaih salatu sram hajru kumen ta'alleme al Kur'ana wa alleme najbolji među vama su oni koji nauče Kur'an, a zatim podučavaju drugi. Pa pametno mi je susreti بهاج موجم في لدى دست في لدى دانست وكنا عباد الله إخوانا Budite Allahovi robovi, braćo. طالبا نيل النعيم قلبي يا رب سقيم